Book 2 88 88. أغضان دا أكتو أغضان อดีตการของกิริยาช่วยสอง Παρελθοντικός χρόνος των βοηθητικών ρημάτων 2 Παρελθοντικός χρόνος των βοηθητικών ρημάτων 2 ลูกชายของผมไม่อยากเล่นตุ๊กตา Ο γιος μου δεν ήθελε να παίξει με την κούκλα. Ο γιος μου δεν ήθελε να παίξει με την κούκλα. φουτμπον. Η κόρη μου δεν ήθελε να παίξει ποδόσφαιρο. Η κόρη μου δεν ήθελε να παίξει ποδόσφαιρο. πομ. Η γυναίκα μου δεν ήθελε να παίξει σκάκι μαζί μου. Η γυναίκα μου δεν ήθελε να παίξει σκάκι μαζί μου. Τα παιδιά μου δεν ήθελαν να πάμε περίπατο. Τα παιδιά μου δεν ήθελαν να πάμε περίπατο. Δεν ήθελαν να τακτοποιήσουν το δωμάτιο δεν ήθελαν να τακτοποιήσουν το δωμάτιο. Δεν ήθελαν να πάνε για ύπνο. Δεν ήθελαν να πάνε για ύπνο. παγωτό. Δεν μπορούσε να φάει παγωτό. Δεν μπορούσε να φάει παγωτό. Δεν μπορούσε να φάει σοκολάτα. Δεν μπορούσε να φάει σοκολάτα. Δεν μπορούσε να φάει καραμέλες. Δεν μπορούσε να φάει καραμέλες. ผมได้รับอนุญาตให้ขอพร Επέτρεψα στον εαυτό μου να επιθυμήσει κάτι. Επέτρεψα στον εαυτό μου να επιθυμήσει κάτι. ผมได้รับอนุญาตให้ซื้อชุดให้ตัวเองได้หนึ่งชุด Επέτρεψα στον εαυτό μου να αγοράσει ένα φόρεμα. Επέτρεψα στον εαυτό μου να αγοράσει ένα φόρεμα. Επέτρεψα στον εαυτό μου να φάει ένα σοκολατάκι. Επέτρεψα στον εαυτό μου να φάει ένα σοκολατάκι. คุณสูบบุหรี่บนเครื่องบินได้หรือ Επιτρεπόταν να καπνίσεις στο αεροπλάνο. Επιτρεπόταν να καπνίσεις στο αεροπλάνο. คุณดื่มเบียร์ในโรงพยาบาลได้หรือ Επιτρεπόταν να πιείς μπύρα στο νοσοκομείο. Επιτρεπόταν να πιείς μπύρα στο νοσοκομείο. คุณนำสุนัขเข้ามาในโรงแรมได้หรือ επιτρεπόταν να πάρεις το σκύλο μαζί σου στο ξενοδοχείο. Επιτρεπόταν να πάρεις το σκύλο μαζί σου στο ξενοδοχείο. ในช่วงพักร้อนเด็กๆไม่ต้องไปนอนตามเวลา Στις διακοπές, τα παιδιά μπορούσαν να μείνουν έξω πολλή ώρα. Στις διακοπές, τα παιδιά μπορούσαν να μείνουν έξω πολλή ώρα. พวกเขาเล่นที่สนามได้นาน Μπορούσαν να παίζουν πολλή ώρα στην αυλή. Μπορούσαν να παίζουν πολλή ώρα στην αυλή. δάι. Μπορούσαν να μείνουν ξύπνια μέχρι αργά. Μπορούσαν να μείνουν ξύπνια μέχρι αργά.